Govorili smo o dvijema krupnim meselama, stvarima u kojima je dakle, Zijad napravio grešku, a večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, kako smo to najavili, govorimo o trećoj krupnijoj meseli, a to je mesela nesuđenja po onome što je Allah žele vala objavio, kao i propis vladara u muslimanskim, u muslimanskim zemljama. Ovo je treća od većih i krupnih, rekao mesela, radi koje nas zijad napada da smo je neispravno shvatili, te da zbog njenog shvatanja zaslužujemo etiketu tekfirovaca. Nažalost, i ovdje zijad nije bio pravedan, jer nas je potvorio da je kod nas ne suđenje po onome što je Allah objavio veliki kufr i da u meseli nema detaljnog pojašnjenja. Naime, Zijad, nakon što je spomenuo da u ovoj meseli postoji četiri mišljenja u Leme, kaže kod četvrtog mišljenja, nakon što je naveo četvrto, eh, nakon što je spomenuo treće, pa kaže četvrto mišljenje, ono mišljenje koje su oni uzeli i gotovo, a to je da je samo nesuđenje kufr izvodi iz islama bez bez detalja. Da pomenute riječi nisu tačne, vidjet ćemo iz tekstova i citata učenjaka, čije smo fetve i govore prenijeli u svojim predavanjima i tekstovima, a koji su još davno prije ovog zijadovog dersa bili objavljeni na web sajtovima. Jedna od tih fetvi koja govori o tome da mi pravimo detaljno pojašnjenje kada je u pitanju mesela nesuđenja po onome što je Allah objavio, jeste i fetva uvaženog šejha, Hamida Al-Alija, hafizahullahu ta'ala, koju su prevela naša braća, studenti iz Medina, Allah im dao svako dobro i učvrstio ih na istini, a čiju sam recenziju preveo, čiju sam pre, pre, re, recenziju pregledao, pregledao ja. Kako se samo čovjek, draga braća, ružno osjeća kada spominje ovo riječ ja, a doista je ružno kada se u govoru daje, čuje ova riječ ja, a posebno ako je često ponavlja. To je i razlog radi kojeg nastojimo da koliko god možemo ne upotrebljavamo riječ ja, a ne radi nekog persiranja ili tome sličnih stvari, kako se nažalost zijad smijava na naš račun zbog toga što samo predavanju jesmo li mi tekirovci koristio riječ mi u nastojanju da ne koristim riječ ja. Dakle, da se vratimo na fetvu, pojašnjavajući detalje nesuđenja po onome što je Allah objavio, u ovoj fetvi se u kontekstu potvrđivanja i slaganja, između ostalog, navodi fetva šejha Usajmina, rahime Allahu ta'ala, koji kaže Suđenje po onome što Allah nije objavio se dijeli na dvije vrste. Da se poništi Allahov propis i na njegovo mjesto stavi tagutski propis, tako da se gase šerijatski propisi među ljudima, a na njihovo mjesto stavljaju propisi koje je izmislio čovjek, poput onih koji uklanjaju šerijatske propise u međuljudskim odnosima, a na njihovo mjesto stavljaju ljudske zakone. Ovo je, nema sumnje, mijenjanje Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona, što je kufrne vjestvo koje izvodi iz vjere, jer je takav sebe stavio u poziciju stvoritela, dajući sebi za pravo, da propisuje nešto što, e, što, je, što Allah nije objavio. Pa čak i da uvede jedan propis i učini ga da bude ono čime će se suditi među ljudima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je to nazvao širkom, u svojim riječima em lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah zar oni imaju ortake koji mu vjeri propisuju da vjeruju ono što Allah nije dozvolio druga vrsta da ostanu Allahu vi jalla wala propisi onakvi kakvi su da se formira snaga koja će te propise sprovoditi te da se sve presude vraćaju šerijatu ali dođe neki sudija i presudi drugačije nego što mu nalažu propisi šerijati šerijata to jest presudi po onome što Allah nije objavio. Ovakav ne izlazi iz tri situacije. Da presudi po onome što Allah nije objavio, vjerujući da je taj zakon bolji i korisni za ljuda od Allahova zakona, ili da vjeruju da su jednaki, ili pak smatra da je dozvoljeno da sudi po drugim zakonima, osim mimo onoga što je Allah objavio, a sve to je kufr. Sudija u ovom slučaju izašao iz vjere, jer on nije zadovoljan Allahovim propisima i nije ga učinio sudijom među robovima. Druga situacija, da presudi po onome što Allah nije objavio, vjerujući da je Allahov zakon bolji i korisniji za čovječanstvo, ali nije presudio po njemu osjećajući da je griješnik prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je to uradio iz želje da naudi i nepravdu učini onome kome presuđuje zbog nekog neprijateljstva među njima. Ovakav sudi po nečem drugome, a ne po onome što Allah objavljuje, ne iz mržnji ili preziranja Allahova propisa – niti što ga želi zamijeniti, niti vjeruje da je taj propis koji je donio bolji od Allahova, niti je njemu sličan, niti smatra da je dozvoljeno suditi time, nego je želeći nauditi onome kome treba da izrekne presudu, presudio nečim što Allah nije objavio. U ovoj situaciji ne kažemo da je ovaj sudija nevjernik, već kažemo da je zulumčar, agresor i nepravedan. I treća situacija, da presudi po onome što Allah nije objavio, vjerujući da je Allahov zakon bolji i korisniji za njegove robove, i da je on tom presudom griješnik prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je time presudio zbog prohtjeva njegove duše ili koristi koje se vraća njemu ili onome kome je donijeta presude, presuda, ovo je fisk i izlazi iz pokornosti Allahu dželle še'nuhu, ali dakle nije, nije dakle kufr. Dakle vidimo kroz ovu fetvu šeha Osemina, rahime Allahu ta'ala, da se pravi razlika po pitanju onoga ko ne sudi, onim što je Allah subhanahu wa ta'ala, onome što je Allah objavio, te da može biti veliki kufr, a da može biti i mali kufr, to je zulm ili pak, ili pak fisk. Također, u prvom pomenutoj fetvi šeha Hamida al-Alija je prenijeti govor šeha Muhammada ibn Ibrahima, rahimeullahu ta'ala, koji kaže, što se tiče onih po pitanju kojih je rečeno mali kufr, ako presude drugim propisom osim šerijata, uz vjerovanje da je grešan i da je Allahov propis istina, To se odnosi na one koji to čine jednom ili nekoliko puta. A što se tiče onoga koji učini ova izmišljena pravila, zakonom kojem se obaveza pokoriti, to je nevjerstvo, pa makar i rekli da su pogriješili i da je šerijat pravedniji. Pa makar rekli da su pogriješili i da je šerijat, da je šerijat pravedniji. Takođe još davno smo preveli fetvu šeha Ali al-Hudajra, koji pojašnjavajući razliku između tešrija, zakonodavstva i nesuđenja po onome što je Allah objavio, kaže Što se tiče tešrija, zakonodavstva, propisivanja nekve dakle zakona oprešnih šerijatu, to je veliki kufr bez ikakvog detaljnog pojašnjenja. I on predstavlja veliki kufr u dijelu. Neće se gledati u ubjeđenje osobe, jer uzvišnje dželjavala kaže Am lahum šurakaša, ra'u lahum minadini, ma lam bihi Allah, zar oni imaju ortake, suparnike kojim propisuju vjeri ono što Allah nije dozvolio. A što se tiče suda po onome što Allah nije objavio, tu ima detaljno pojašnjenja. Ako presudi strasti i prohtjeva u određenim situacijama, onda je to mali kufr zbog hadisa da postoji tri vrste kadija, dvojica u vatri, a jedan u džennet, pa je poslanik s.a.v. između ostalog spomenuo kadiju koji je džahil i kadija koji sudi iz prohtjeva, a ovo dakle zadnje je dokaz našoj, našoj meseli hadis bileže, bileže ahlu sunnet, to je vlasnici četiri, četiri sunnet. I druga stvar, detaljno te pojašnjenje, ako presudi donoseći zakon, sistem, običaj i tome slično, od stvari koje su oprešne šerijatu, onda je to veliki e, kufr, završe citat iz svete šeha Alija El Hudajra. Dakle, vidimo da smo i ovoj feci koju smo još davno preveli od šeha Alija El Hudajra, napravili razliku e, između velikog i malog kufra u meseli nesuđenja po onome što je Allah objavio. Da situacija bude još čudnija, draga vraćava, mi smo držeći predavanje o upozorenju na pretjerivanju u tekfiru naslovili zasebnu grešku u tekfiru, rekavši nepravljanje razlike između suda po onome što Allah nije objavio s jedne i ostavljanje nečega od Allahova suda ponekad u određenom slučaju kao grije s druge strane. Tu smo pojasnili da u određenim vidovima nesuđenje po onome što je Allah objavio može biti mali kufr, kao odgovor na grešku oni koji tekfire onoga ko ne sudi po onome što je Allah objavio u svakoj, u svakoj situaciji. Ne želim dalje navoditi citate koji jasno ukazuju da mi u ovoj meseli pravimo tefsir ili pak detaljno pojašnjenje, jer bi se dakle odužilo. Cilj je ukazati zijadu da su njegove riječi da mi ne pravimo razlike, da mi ne pravimo nikakvih detalja po pitanju kufra po pitanju hukma bi gajri ma enzel Allah suda po onome što Allah nije objavio da je dakle nažalost to još jedna neistina, nepravednost i potvora, i potvora na nas. Nakon što smo pojasnili da nesuđenje po onome što je Allah objavio može biti i mali, a ne samo veliki kufr, možda će neko reći, dobro, zašto onda to nisi spomenuo o svom predavanju, jesmo li mi tekvirovci? Veci, kada si govorio o nevjerstvu arapskih vladara Taguta, generalizovao i rekao da ih tekfirimo zbog toga što ne sude po onome što je Allah objavio. Odgovor bi glasio, zato što danas kod ovih taguta nemamo ovaj vid nesuđenja po onome što je Allah objavio, ako je mali kufr. Ono što je danas prisutno jeste bacanje Allahova šarijata za leđa, mijenjanje šarijatskih propisa za lajičke, kao i propisivanje zakona oprešnih Allahove i želja valja vjeriti što predstavlja veliki kufr koji izvodi iz vjere, što ćemo vidjeti kroz citate u Lemer, koji ćemo kasnije, koje ćemo kasnije, inša Allahu ta'ala, spomenuti. Iz prethodno citiranih fetvi šeha Osemina i šeha Ali Hudajra smo vidjeli kako nesuđenje po onome što je Allah objavio biva mali kufr u situaciji da vladar ili sudija koji u osnovi sudi po šerijatu u određenim situacijama zbog strasti ili prohtjeva ne presudi po onome što je Allah objavio. Dakle, te dvije fetve, šeha Osemina i šeha Ali Hudajra su prethodile. Ovim fetvama dodajemo sljedeće citate i fetve islamskih učenjaka. Naime, Ibn Qaim rahimallahu ta'ala, nakon što je spomenuo razilaženje oko toga kada ne suđenje po onome što, Allah, što je Allah objavio bio, biva veliki, a kada mali kufr kaže – Ispravno je da ne suđenje po onome što je Allah objavio obuhvata i veliki i mali kufr shodno stanju vladara, hakima, sudije. Pa ako vjeruje u obavezno suđenja po onome što je Allah objavio, u toj konkretnoj situaciji, obratite pažnju, draga braća, na ove riječi, konkretnoj, određenoj situaciji, posebnoj situaciji, jer će se one ponavljati kroz dakle citat ovih učenjaka. Kaže dakle u konkretnoj situaciji, Ali ga ostavi, ostavi dakle sud po Allahovom šerijatu iz nepokornosti, uz priznanje da zaslužuje kaznu, onda je to mali kufr. Završen citat Ibn Kajima iz njegove knjige Medariđu Salikin, prvi tom 330, 336. stranica. Dakle, vidimo kako Ibn Kajim kaže da je mali kufr onda kada hakim, vladar, sudija ostavi u određenim situacijama, u konkretnoj situaciji. Slično na ovome govoru jeste i govor Ibn Abil Izzal Hanefija, koji kaže ne suđenje po onome što je Allah objavio može biti kufr koji izvodi iz vjere, a može biti i grije, veliki ili mali, shodno stanju hakima, vladara, dakle sudije. Ako vjeruje da suđenje po onome što je Allah objavio nije obaveza i da ima pravo da bira ili omalovažava Allahov propis, a zna da je to Allahov propis, onda je to veliki kufr. A ako vjeruje obavezu suđenja po onome što je Allah objavio u toj konkretnoj situaciji, ali ga ostavi, priznajući da tim postupkom zaslužuje kaznu i da je griješnik, onda je to mali, mali kufr. Završen, dakle, citat iz komentara Tahavijeva Akide, dakle Ibn Abila Izzal Hanefija. Zatim, šejh Mohamed Ibn Ibrahim, rahimeullahu ta'ala, kaže, a što se tiče drugog vida, nesuđenja po onome što je Allah objavio, a koji ne izvodi iz vjere, već smo pretpuno spomenuli da se tefsir Ibn Abasa, o riječima uzvišenog وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, oni su pravi vjerni, nevjernici, da te riječi Abdullah ibn Abbasa, kufr mimo kufra ili kufr nije kufr kojeg vi svatate, kojeg vi ciljate, da je to u situaciji kada ga njegova strast i prohtjevi navedu da u određenoj situaciji ne presudi po onome što je Allah objavio, ali vjeruje da je propis Allaha i njegova poslanika istina i priznaje da je grešan i da je skrenula sa upute. Ovakav postupak, iako ga ne izvodi iz vjere, opet predstavlja veliki grijeh, veci od zinavuka, pijenja alkohola, krađe, lažne zakletve i drugih grijeha, to zbog toga što je grijeh kojeg je Allah u svojoj knjizi nazvao kufrom, veci od grijeha kojeg nije nazvao, nazvao kufrom, završen citat šeha Muhammeda ibn Ibrahima iz njegove knjige Tahkimu El-Kawanin sedma stranica. Zatim, šejh Bishr, Ibn Fahd al bishr hafidha Allahu ta'ala, wa faka asrahu min sužuni talagid, kaže, ova mesela, mesela nesuđenja po onome što je Allah objavio, predstavlja opći belaju muslimanskim zemljama. Stoga ulema i studenti trebaju pojasniti propise ljudima u ovoj meseli, kako bi ljudi znali propis ovih šeitana koji su se okačili na vratove muslimana, da im sude francuskim ili švajcarskim zakonima. Treba im pojasniti da bi ljudi znali da to predstavlja suprostavljanje Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i da je to kufr uzvišenog Allaha. Ne suđenje po onome što je Allah objavio se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta je veliki kufr koji izvodi iz vjere, a drugi predstavlja grije. Što se tiče one vrste koja je grije, poput onoga ko u određenoj meseli presudi onim što je oprečno Allahovom dželjavala sudu zbog strasti, mita i tome slično. Takav je počinio krupnu stvar, ali ona ne doseže na stepen kufra koji izvodi iz vjere. Završen citat šeha Bišra iz knjige Govor u Leme i Daja o riddetu onoga ko promijeni šerija od tagutskih vladara 140. stranica. Šejh Suleiman al-Ulvan, hafidhahullahu ta'ala, وفك أسره من سجون الطلاغي također kaže Kada bi ova predaja i bila vjerodostojna, dakle riječ je Abdullah ibn Abasa, kufr dune kufr, onda je skupina učenjaka nju spustila na posebna pitanja, koje ne potpadaju pod pitanja te tešrija zakonodavstva, niti pod pitanja mijenjanja šarijaskog propisa za drugi, već potpada pod pitanja u kojima se ostavlja sud po šarijatu zbog prohtjeva, ali se ne radi o zakonodavstvu jer je ono samo po sebi kufr. Jer je ono samo po sebi kofr, završen citat šeha Sulejmana iz dakle, njegove e, knjige koja predstavlja transkript njegovih predavanja, šerhu teđridi et teuhid, komentar knjige teđridu et teuhid. Zatim, šejh Salih al-Munajid kaže, a što se tiče pitanja, kada nesuđenje po onome što je Allah objavio, biva malim kufrom koji ne izvodi iz vjere, odgovor je da vladar ili kadija svojim nesuđenjem po onome što je Allah objavio čini mali kufr koji ne izvodi iz vjere onda kada u određenoj situaciji presudi po onome što Allah nije objavio zbog prohtjeva, strasti, ulagivanja određenoj osobi, mita i tome slično, uz vjerovanje obaveze suđenja po onome što je Allah objavio i da je njegov postupak grijeh haram i nepokornost. Haram i nepokornost. Ova fetva je dakle preuzeta sa oficijalnog sajta šeha Salih al-Munajida l-Islam su'al wa jawab. I šeha Abdurrahman Mahmud hafidha Allahu ta'ala od savremenih učenjaka iz Rijada nakon što je u svojoj knjizi al-hukmu bi ma enzel Allah spomenuo stanje u kojima nesuđenje po onome što je Allah objavio bio biva mali kufr, kaže nakon toga. Kroz govor učenjaka i razmatranjem šerijatskih tekstova postaje jasno da ne suđenje po onome što je Allah objavio, ako je mali kufr, biva takvo, biva dakle kao mali kufr u sljedeće uvjete. Prvi, da vlada islamski šerijat, da je osnova suđenja izgrađena na Allahovoj knjizi i sunnetu, da vladar ili kadija to priznanje i prihvata, bez negiranja, poricanja ili uhalelivanja, bez obzira radilo se o toj konkretnoj situaciji u kojoj je presudio oprešno Allahovom sudu ili nekoj drugoj. Zatim, druga stvar, drugi uvjet, da to bude u konkretnim situacijama, a ne u opštim stvarima koje se nameću i obavezuju svim ljudima tako da to postane opći zakon. I treća stvar, da priznaje da je Allahov sud istina i da nije dozvoljeno suditi nečim drugim, Tako da ostavljanjem Allahovog suda u toj konkretnoj situaciji priznaje da je nepokoran i da je počinio grije. A kada bi vjerovao da je taj njegov sud dozvoljen ili da on zbog nesuđenja po šarijat u toj situaciji nije grešan, onda njegov kufr ne bi bio mali. Završen citat iz knjige šeha Abdurrahmana Mahmuda Al-Hukmu bi gajri ma anzal Allah 213. stranica. Dakle, draga braćo, vidite iz svih ovih citata u Lemen, koje smo spomenuli da učenjaci govore, kada govore o malom kufru, u nesuđenju po onome što je Allah objavio, govore dakle o konkretnim situacijama. Govore o situacijama u kojoj u osnovi vlada šerijat i sudi se šerijatom, pa zatim nakon toga vladar ili kadija u određenim situacijama ne presudi po Allahovom šerijatu, ali dakle usto ne propiše neki drugi zakon oprečan Allahovom subhanahu wa ta'ala. Nakon ovih cita, citata i govora u Leme, pitamo. Jesu li vladari današnjice ovakvi kakve ih opisuju ovi učenjaci? Da li u njihovim zemljama u osnovi vlada šarijat i njihovi, njegovi propisi? Ostavljali se kod njih sud po onome što je Allah objavio u konkretnim i određenim situacijama ili se pak ostavlja u velikom i malom, krupnim i sitnim stvarima? Priznaju li današnji vladari da su grešni nesuđenjem po onome što je Allah objavio ili pak to nazivaju pravdom svoje sudnice u kojima ne sude po onome što je Allah objavio, nazivaju pravdom, da li današnji vladari koji se pozivaju na islam i šarijat ostavljaju sud u određenim situacijama bez propise, propisivanja drugih zakona umjesto tog šarijatskog ili ne, ne dakle ništa od pomenutog, već da bi situacija bila još gora od ovoga, oni ne sude po onome što je Allah objavio u određenim situacijama, oni ne sude po onome što je Allah objavio u određenim situacijama, oni mijenjaju Allahov šerijat za tvorevenu ljudskih zabluda, propisuju zakon oprećan Allahovom šerijatu, ohalaluju haram, oharamluju halal i vlast daju ljudima i parlamentu, a ne uzvišenom subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Mi smo neki od tih primjera, draga braćo, njihova zakonodavstva spomenuli u svom prvom odgovoru Zijadu, ali on preletio preko njih i nije ih ni izbliza spomenuo a morao je to uzeti u obzir jer je to glavni razlog radi kojeg smo protektirili današnje tagute. Svejedno radilo se o arapskim ili našim domaćim. Neću ponavljati pomenute primjere jer bi se to odužilo, već ću navesti druge primjere njihova mijenjanja Allahova dželja vala propisa, propisivanja onoga što je Allah zabranio, ohalalivanja harama i ohramivanja halala, i zakonodavstva oprečnom šerijatu i zakonodavstva oprečnom šerijatu. Dakle, ovdje, draga, draga braćo, najveći musibet. Stoga, kada god razgovaramo s nekim o ovoj meseli, ostavljamo nesuđenje po Allahu, po onome što je Allah objavio, po strani. Jer ima onoga što je, dakle, još opasnije od toga, a to je te šerije, zakonodavstvo, ili mijenjanje Allahovog šerijata, pa se umjesto Allahovog propisa stavlja neki drugi propis. To je, dakle, ono što je veliki kufr u čemu nema da dakle detaljno pojašnjenja kako ćemo kasnije vidjeti kroz citate, kroz citate učenjaka. Evo dakle da spomenemo primjer dakle arapskih e, zakonika i primjer zinaluka. Kako i na koji način arapski zakonici sprovode, definišu i tako dalje ovaj dakle ovaj zločini kako i na koji način kažnjavaju. Da počnemo najprije sa egipatskim zakonikom. U egipatskom zakonu za zinaluk se kažnjava samo oženjeni i udata. Što se tiče neoženjenog i neudate, oni se ne kažnjavaju, osim ako su saučesnici oženjenom i udatoj u zinaluku. Propisivanje, draga braćo, samo ove stavke je dovoljna da čovjeka izvede iz vjere, a kamoli kad se uz nju doda i sljedeće stvari koje stoje u njihovom zakoniku. A to je, udata žena se kažnjava zbog zinaluka bez obzira gdje ga počinila dok se oženjeni kažnjava zbog zinaluka samo ako ga počini u svom boravilištu ili svoje vlastitoj kući ili iznajmljenom stanu. Šta bo znači? Ako bi muž otišao i učinio, na primjer, zinaluk u javnoj kući ili nekom drugom mjestu koje nije mjesto njegovog prebivanja, prebivališta, i protiv njega posvjedoće četiri svjedoka u egipatskom zakonu, on ne bi bio kažnjen. To kod njih, dakle, nije, nije zločin. Sljedeća stvar, a to je da se zbog zinaluka neće podići sudski postupak osim tužbom od strane žene čiji je muž počinio zinaluk ili od strane muža čija je žena počinila zinaluk. U suprotnom, zbog počinjenog zinaluka se neće podići sudski postupak. Nakon toga muž ima pravo da podigne optužbu protiv svoje žene koja je počinila zinaluk, može isto tako i stopirati kaznu koja je određena zbog njenog zinaluka pa makar i postupak bio završen. Isti je slučaj sa ženom čije muž počini ozinalu. I na kraju pogledajte, po znacima navoda, šerijatske kazne egipatskog zakona za zinalu, kažu muž se zbog počinjenog zinaluka kažnjava najviše šest mjeseci zatvora. I on i žena sa kojom je počinio zinaluk. Dok se udata žena koja je počinila zinaluk ne kažnjava više od dvije godine zatvora, ona i čovjek sa kojim je počinila zinaluk. Dakle, detalje o ovome, onaj ko žele detaljnije pogled ove tačke, neka se vrati na ovaj zakonik o kažnjavanju za zločinci navuka od 273. do 276. tačke. Svaka od pomenutih stvari predstavlja kufr koji sam po sebi izvodi iz vjere, jer se ostavlja, jer se ovdje radi o mijenjanju šarijatskog propisa, propisivanju drugog propisa umjesto šarijatskog i o halalivanju onoga što je Allah zabranio. Prisjetimo se ovdje riječi šeha Usajmina, koje smo spomenuli, a koji govoreći o tome kada je nesuđenje po onome što je Allah objavio veliki kufr, rekao da se poništi Allahov propis i na njegovo mjesto stavi tagutski propis. Obratite pažnju. Da se poništi Allahov propis i na njegovo mjesto stavi tagutski propis. Pa dole kaže šeh Husemin čak i da uvede jedan propis i učini ga da bude ono čime će se suditi među ljudima. Jer je Allah Želešenuhu to nazvao širkom. Dakle, pogledajte, draga braćo, ovo je dakle najopasnija stvar. Ovo je ono oko čega mi najviše govorimo. A to je, dakle, uklanjanje, anuliranje šarijaškog propisa i umjesto njega stavljanje drugog propisa. Dolaženje sa drugim propisom, lajiškim, dakle, propisom. To je, dakle, širk, draga braćo, veliki širk i to je veliki kufr koji izvodi za lahove dželjavala vjere. Da spomenemo citate učenjaka, koji dakle, koji ukazuju na ovu stvar. Kaže šehhul islam ibn Taymiyyah rahimeullahu ta'ala. Kada čovjek o halal i haram, oko kojeg postoji konsenzus, ili o haram i halal, oko kojeg postoji konsenzus, ili promijeni šarijatski propis, oko kojeg postoji konsenzus, postaje kafir i otpadnik po slaganju svih pravnika. Dakle, prenosi konsenzus. To je citat šehhul islama iz Međmul Fetava, treći tom, 267. stranica dakle, draga braćo, obratite pažnju na ove, na ove riječi šeha, šehu Islama ibn Tejmije, gdje prenosi konsenzus ako promijeni šariatski propis. Dakle, pamtite ove, ove dakle, te, e, šariatske tekstove nakon dokaze iz Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika, salallahu alaihi wa sallame, jer su oni i kako bitni. Jer su oni i kako i kako bitni. Ibn Kefir, rahimeullahu ta'ala, kaže, ko ostavi jasan šariat, objavljen Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme, pečat svih vjerovjesnika, i sudi derogiranim šerijatom, postao je nevjernik, pa kakav je tek slučaj sa onim ko sudi jasikom i njemu daje prednost na šerijatom. Jasik je dakle bila knjiga Tatara. Onaj ko to uradi, postao je kjapir po konsenzusu muslimana, završen citat iz Al-Bidaje wa Nihaje 14. tom 119. stranica. Potom, Al-Qasimi, rahme Allahu ta'ala, jedan mufessira, u svom tefsiru kod riječi uzvišenog وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A oni što ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici, kaže, kufr je ovdje vezan za samo ostavljanje suđenja po onome što je Allah objavio. A kakav je tek slučaj kada se tome doda sud koji je oprečan Allahovom subhanahu wa ta'ala. Završi citat I dakle, tefsira mehasinu ta'wil od Kasimija. Ibn Hazm, rahime ta'ala, također kaže, ko vjeruje da neko može nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, oharamiti ono što je bilo halal do njegove smrti, do smrti poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, ili oharamiti ono što je bilo halal do njegove smrti, ili obavezati šarijatsku kaznu koja nije bila obavezna do njegove smrti, ili propisati zakon koji nije bio u njegovom e, životu, takav je kafir i mušrik. Takav je kafir i, i mušrik. Završen citat iz njegove knjige Lihkan, prvi tom, 73. stranica. Potom, šejh Ahmed Šakir, rahime Allahu ta'ala, kaže Zar je dozvoljeno u Allahovom šerijatu da muslimani u svojim državama sude zakonodavstvom uzetom od ateističke i mušričke Evrope? zakonodavstvom u kojem su strasti i zabludila mišljenja, a kojeg mijenjaju kako hoće i onaj koga je postavio nije vodio računa hoće li se poklopiti sa islamskim šerijatom ili ne. Muslimani nisu nikada, shodno našem znanju, bili ovako iskušani u svojoj historiji osim u vremenu Tatara, a predstavljao je najgoriji period zulma. Međutim, pored toga, muslimani mu se nisu pokorili, već je islam savladao Tatare i uveo ih u okrilje šerijata. Vidite li taj snažni opis Hafiza ibn Kefira u osmom hiđerskom stoljeću, opis njegov opis lajškog zakona kojeg je postavio neprijatelj Islama Džingis Han. Zar ne vidite kako tim opisom Hafiz opisuje stanje muslimana danas u 14. stoljeću? Osim što je razlika u tome da je u to vrijeme to bilo prisutno kod posebne skupine vladara koje je vrijeme brzo pregazilo, te su se utopili u šarijat i nestao je trag njihova djela a muslimani su danas u još gorem stanju, još većeg zulma i valama, tmine. Većina islamskog ummeta se danas gotovo utopila u ove zakonike koji su oprečni šerijatu, a koji u mnogome naliče jasiku kojeg je postavio čovjek, nevjernik, očita nevjerstva. Ovi zakoni koje postavljaju ljudi, koji se, propisuju, koji se pripisuju islamu, zatim i uče muslimanska djeca i ponose se time i roditelji i sinovi, te se vraćaju na taj savremeni jasik i omalovažavaju one koji im se suprostavljaju u tome i opisuju one koji pozivaju da se drže njihove vjere i šerijata, da su zaostali i kruti i tome sličnim pogrednim nadimcima. Oni zavlače svoje ruke u ono što je ostalo od islamskog šerijata, pa žele i njega promijeniti u svoj jasik, nekada blagošću, nekada spletkama i prevarama, a ponekad onim što imaju u svojim rukama od moći i vlasti. I jasno govore bez stida kako žele odvojiti vjeru od države. Pa da li je nakon ovoga, da je dakle govor šeha Ahmada Šakira, da li je nakon ovoga dozvoljeno i jednom muslimanu da prigrili ovu novu vjeru, to je vjeru novog zakonodavstva? Zar je dozvoljeno čovjeku muslimanu da bude sudija u okrilu ovog savremenog jasika, da radi po njemu i da ostavi jasni šerijat? Ne mislim da ima čovjeka koji je musliman, koji zna svoju vjeru, i vjeruje u nju u cijelini u detaljima, vjeruje da je Kur'an koji je objavljen poslaniku sallallahu alaihi wasallam jasan i da mu ne dolazi zabudan i predani straga i da je pokoravanje njemu i poslaniku koji je došao s njim kategorička obaveza u svakom stanju, ne mislim osim da bi takav bez dvoumljenja i dvosmislenosti rekao da je sudstvo u takvoj situaciji batil u osnovi, stvar po pitanju ovih laičkih zakona je jasna poput sunca, a to je očit kufru u kojem nema skrivenosti niti vrdanja i nema opravdanja nikome ko se pripisuje islamu, mako on bio da radi po njima, da im se pokorava ili podržava i neka se čovjek pripazi za sebe, a svako će bit, zbog sebe biti obračunat. Završen citat čeha Ahmeda Šakira iz Umdetu at Tefsira, 171. stranica. Zatim, šeik Šenhiti, rahimahullahu ta'ala, kaže na osnovu ovih nebeskih tekstova, cijele dakle na kuranske tekstove, postaje kristalno jasno da oni koji slijede laičke zakone koje je šeitan propisao na jeziku njihovih, njegovih evlija, a koji su oprešni onome što je Allah objavio na jeziku svojih vjerovjesnika, da u njihov kufra i širk neće sumnjati osim onoga koga je Allah oslijepio od svjetla objave. Završen citat iz Adva'ul Bejana, 83. stranica. Zatim, šejh Suleiman el-Ulvan u komentaru knjige Težvidu je Teuhid od Makrizija kaže Ima li većeg širka od širka današnjih zakonodavaca koji anuliraju Allahov šerijat, pa se time nisu zadovoljili, već u zamjenu za njega uzeli mišljenja jevreja i kršćana i sekularista. Pa se opet ni time nisu zadovoljili, bez te zakone sprovode u islamskim društvima pa se opet ime nisu zadovoljili, pa štite te zakone. Pa se opet nisu zadovoljili, pa napadaju i ubijaju one koji ih savjetuju i napadaju njihove džahilijetske sisteme i ili napadaju njihove džahilijetske sisteme i zakone. Završen citat šeha Sulejmana iz spomenutog komentara Kinga Teđridu et Tauhid. I kaže isto tako šejh Sulejman, ali Ulman, učenjaci su složni po pitanju kufra vladara koji zamijeni Allahov šarijet. Dakle, složni su po pitanju kufra vladara koji zamijeni Allahov šarijat, koji postavi lajičke zakone umjesto Allahovog suda i suda njegova poslanika, salallahu alaihi wa sallam, završen citat iz Đelesatu al-Jaumije, šeha Suleimana Ulvana, 17. stranica. Završavam ove odabrane citate u Leme, kojih je inače puno draga, braćo, a mi zbog kratkoće vremena ne možemo sve spomenuti. Završavam citatom šeha Muhammeda Saliha El Muneđida od savremenih učenjaka koji kaže Propisivanje lajiških zakona koji su oprešni Allahovom sudu i sudu njegova poslanika sallallahu alaihi vseleme po pitanju krvi, časti i metka predstavlja veliki kufr koji izvodi iz vjere. U to nema nikakve sumnje, niti u tome ima razilaženje među islamskim učenjacima. To zbog toga što takvo zakonodavstvo predstavlja suprostavljanje Allahu u njegovom sudu i oprečnost njegovom šarijatu, a uzvišeni Jalla Vala kaže Am lahum šureka, šara'u lahum min adini ma lam ja'zan bihi Allah, zar oni imaju ortake koji im u vjeri propisuju da vjeruju ono što Allah nije, nije dozvolio, koji im propisuju vjeri ono što Allah nije dozvolio. Kako, nastavlja dalje šejh, kako da zakonodavstvo koje je oprečno Allahovom šarijatu ne bude kufr, kad neminovno mora sadržavati ohalalivanje harama, oharamljivanje halala ili davanje prava na to zakonodavcima, tako da mogu ohalaliti šta žele i zabraniti šta žele. Ono na čemu se složi njihova većina, to je obaveza sprovesti i kažnjava se onaj ko se tome, to je s njihovoj odluci suprostavi, a to je vrhunac kufra. A to je vrhunac, vrhunac kufra. Fetva za dakle, šeha, Muhammada Saliha Muneđida, preuzeta sa njegovog oficijalnog sajta al Islam Sual Vajavab. Dakle, draga braćo, ovo je najveći problem u ovoj, u ovom, dakle, u ovoj meseli. Problem, dakle, zakonodavstva, da se propiše zakon oprečen Allahovom šarijatu. To je ono što je veliki kufr i veliki širk, pa makar se radilo o jednom propisu. I zato, kogod dođe i želi da se raspravlja u ovoj meseli, o, i govori o meseli nesuđenja po onome što je Allah objavio, kažemo mu, ostavimo tu meselu po strani, iako su vladari izašli iz islama i po tom pitanju, ali pređimo, jer ovoj meseli ima detaljnih pojašnjenja, ali pređimo na ono, na što nema detaljnih pojašnjenja, a to je tešrije, zakonodavstvo, propisivanje zakona o prečnim šarijatu, pa makar se radilo jednom zakonu, i dakle, vidimo kroz prethodne citate u Leme, da je na tome konsenzus islamskih učenjaka, da je onaj ko to uradi, postao nevjernik postao nevjernik, mušlik i kafir, makar se radilo, rekao, o jednom, o jednom propisu. Da nastavimo dalje sa spominjanjem primjera zinaluka kroz, dakle, kroz e, zakonike arapskih, arapskih taguta. Spomenuli smo, dakle, primjer kako i na koji način egipatski zakon propisuje i kažnjava za, za zinaluk. Nakon toga, alžirski zinaluk je, e, alž, alžirski zakonik je po pitanju zinaluka gotovo u potpunosti isti tako da ga nećemo ni spominjati. Razlog radi čega su ova dva zakona isti, gotovo podjednaki, jeste Allah najbolje zna što su jedan i drugi preuzeti iz francuskog zakonika, a poznato je da su Alžir i Misr, Egipat, bile dakle francuske, bile francuske kolonije. Što se tiče marokanskog zakona, on za razliku od egipatskog i alžirskog propisuje kaznu za zinaluk neoženjenog i neudate, s tim što normalno ta kazna nije bićevanje, kako stoji u šarijatu, već zatvor od jednog mjeseca pa do godinu dana. Dok za zinaluk oženjene osobe i udate propisuje kaznu od godine do, do, dvije, do dvije godine dana. Nakon toga Kuvajski zakon u 195. tački kaznenog prava za zinaluk koje počini oženjen ili udata propisuje kaznu koja ne smije proći pet godina zatvora u 186. takci pomenutog zakona stoji. Ko bude imao odnosa ženom protiv njene vole, bez obzira da li to bilo pod prisilom, prijetnjom ili hiletom, kažnjava se kaznom koja ne smije preći 15 godina zatvora. Na to se može dodati novčana kazna, čiji iznos ne smije preći 15.000 dinara. Ako je počinio od zdjela iz porodice, one nad kojim je počinjen zločin ili od onih kojima je data odgovornost njenog čuvanja, ili ima vlast nad njom, ili je sluga kod nje, onda je kazna doživotni zatvor. Od nje je kazna doživotni zatvor. Pogledajte opet, propisivanje zakona koji je oprečan Allahovom dželjavala zakonu, a vama je svima dobro poznata, kakav je dakle propis onoga ko učini zinaluk u islamu, ako je dakle neoženjen i neudata i propis onoga ko je dakle oženjen ili pak ili pak udata. Zatim, katarski zakonik u kaznenom pravu, tačka broj 281, predviđa kaznu od maksimum 7 godina zatvora za onoga ko učini zinalog sa djevojkom koja je napunila 16 godina pod uvjetom da zinalog nije učinjen pod prisilom, prijetnjom ili hiletom. Ista kazna je i za djevojku ako je zinalog počinila dobrovoljno. Ukoliko pak djevojka kažu nije napunila 16 godina i zinalog bude izvršen pod prisilom, prijetnjom ili hiletom, onda je kažu kazna doživotni zatvor. Dalje, u kaznenom pravu Bahreina, po 344. tačkom stoji, ko opći sa ženom bez njene dozvole, bit će kažnjen zatvorom. U 345. tačci stoji, kažnjava se kaznom koja ne prelazi 20 godina, ko bude opcio sa djevojkom koja je napunila 14, a nije navršila 16 godina, ukoliko je to bilo sa njenim pristankom. Ukoliko je pak djevojka navršila 16 godina, a nije prešla 21 godinu, onda njihov zakonik propisuje kaznu od maksimum 10 godina zatvora. Pogledajte kakve propisivanja lajškog zakona, nesuđenja po Allahovoj knjizi, zatim to je jedan kufr, nakon toga mijenjanja Allahovog zakona, drugi kufr, propisivanje drugog, dakle, lajičkog zakona, treći kufr i zatim nakon toga suđenje po tom, dakle, lajičkom zakonu, što je, dakle, četvrti kufr u kojeg upadaju ovi, dakle, arapski vladari od Tahuta. Zatim, zakoni Ujedinjenih Arabskih Emirata propisuju kaznu od najviše 10 godina za onoga ko pod prisilom ili prijetnjom izvrši zinalu. A ako djevojka ima manje od 18 godina, onda kazna ne smije biti ispod 10 godina. Pogledaj 364. tačku njihovog zakona. Što se tiče jordanskog zakonika, jordanski parlament se nije zadovoljio svojim, svojom prethodnom kaznom, u kojem su počinioci zinaluka uz međusobnu saglasnost bili kažnjavani od jedne do tri godine, već su u januaru ove godine tu kaznu htjeli ublažiti na kaznu između šest mjeseci do dvije godine. Ukoliko se radi o oženjenoj ili udatoj koji počine blud u svojoj kući, onda je u tom slučaju, u slučaju kazna trebala biti ublažena sa tri na dvije godine, ali nakon toga parlament je poništio tu odluku zbog nezadovoljstva velikog broja udruženja ili građana koji su protestovali, rekavši da će to dakle, drzniti, drznuti, drznuti ljude na dakle, ovaj zločin, da će ublažavanje ove kazne drznuti ljude na, na ovaj zločin. Sirijski zakonik u 483. taci zakonika propisuje kaznu od 3 mjeseca do 2 godine za zinalog. Libijski zakon propisuje kaznu koja ne smije preći 10 godina zatvora. U Libanonskom zakonu u 478. taci kaznenog prava stoji Žena koja počini zinalog se kažnjava zatvorom od tri mjeseca do dvije godine. Istu kaznu dobija i onaj s kim je počinila blud ukoliko je oženjen. Ukoliko nije oženjen, onda je njegova kazna od tri mjeseca do jedne, do jedne godine. Do jedne godine. U Tunisu se zbog zinaluka kažnjava sa minimum tri mjeseca zatvora. Omanski zakonik u 225. tačci isto tako propisuje kaznu od minimum tri mjeseca zatvora za muškarca ili ženu koji su počinili zinaluk, a koji nisu oženjeni, dok oženjenog slijedi kazna od godinu do tri godine zatvora. Irački zakonik u 377. tačci također propisuje kaznu zatvorom, ali dakle nisam našao e, e kolika je dakle, ta kazna, dakle rok njenog, rok njenog trajanja. Ali dakle opet, propisuju kaznu zatvorom. Što se tiče Palestine, njihov zakonik ranije nije kažnjavao zbog zinaluka da bi nakon toga došao Hamas i propisao kaznu za činjenje zinaluka. S tim što ova islamska poznacima navoda vlast ilde tu kaznu nije dakle propisala onako kako to propisuje šerijat, već je dakle već su za ovu kaznu predvideli zatvor tako da je u stvari Hamas zamijenio jedan nevjernički sud drugim isto tako nevjerničkim sudom, dakle iz velikog širka upali u drugi isto tako veliki širk, širk dakle, ali, ali dakle, manje, manje opasniji, ali dakle jedno i drugo je veliki širk, jer su i oni propisali zakon koji je oprečan Allahovom subhanahu wa ta'ala. Među arabskim zemljama, draga braćo, nisam našao da neka od njih, bar u svom zakoniku, dakle napismeno, za zinaluk oženjenog propisuje šarijatsku kaznu osim tri zemlje. Sudan, Jemen i Saudija. Sudanski zakon, nakon što je propisao šarijatsku kaznu za zinaluk, je izuzeo južnu pokrajinu, pa kažu, ko počini zinaluk u južnoj pokrajini, kažnjava se kaznom zatvora, koja ne smije preći godinu dana, ili novčanom kaznom, ili jednom i drugom kaznom. Ali dobro, možemo ovdje dakle, reći da se možda ovo odnosi na kršćane koji žive dakle, u južnoj pokrajini, pa da se nad njima ne sprovodi dakle, šerijat, pa dakle možemo nekako donekle shvatiti ovu tačku. Ali, pored toga, sudanski zakonik sadrži nekoliko stvari koje su oprečne šerijatu, kako je to ukazala rabita sudanskih učenjaka, u proglasu o najopasnijim stavkama sudanskog zakonika koje se krše sa islamom, a evo neki od tih dakle, tačaka, prva tačka, el muvapane, to jest izjednačavanje prava i obaveza između svih ljudi, bez obzira radilo se o muslimanima i kafirima, na osnovu dakle, zajedničkog življenja u državi. Dakle, sudanski zakonik izjednačava prava i obaveze između muslimana i nemuslimana. Zatim, izvori zakonodavstva, to je druga dakle, opasna stavka u njihovom zakoniku, na taj način što pored šerijata, sudanski zakon u izvor zakonodavstva svrstava i koncenzus naroda. Zatim također treća tačka, a to je opovrgavanje kazne riddeta. Opovrgavanje, anuliranje kazne, kazne riddeta. Dakle, to je što se tiče sudanskog zakonika. Što se tiče Jemena, iako je primjer kazne za zinavuk, u skladu sa šarijatom, bar kada se razveko o papiru, pored toga jemenski zakonik ima drugih tačaka koje se jasno suprostavljaju šarijatom. Evo neki od, od tih primjera. 195. tačka njihova zakona glasi Kažnjava se zatvorom u maksimalnom roku od 5 godina i novčanom kaznom onaj ko se ismijava ili omalovažava vjeru islam. Kazna, draga braća, za ismijavanje islamom i njegovim propisima je u šarijatu jasna, a to je dakle ubistvo, dok jemenski zakon propisuje kaznu zatvorom ili pak novčanom dakle kaznom, što opet predstavlja propisivanje zakona koji je oprečan Allahovom dželja vada šarijatu, što je veliki kufr i širk. 260. tačka glasi, kažnjava se zatvorom od najviše pet godina ili novčanom kaznom svako ko namjerno izvitoperi mushaf tako da iskrivi njegovo značenje želeći time da naruži vjeru. Dakle, opet propisivanje zakona koji je oprečan Allahovom subhanahu wa ta'ala. A koliko je jemenskom zakonu stalo do vjere, i koliko poštuje vjeru, najbolje govori sljedeći primjer. Naime, u sedmoj tačci jemenskog zakonika stoji Svako ko skine ili na bilo koji način omalovaži i oskrnavi državnu zastavu Jemenske republike ili zastavu neke od stranih država iz mržnje ili omalovažavanja jemenske vlasti ili vladi tih država i to uradi javno ili na javnom mjestu, kažnjava se zatvorom čije trajanje ne smije proći godinu dana ili novčanom kaznom koja neće preći 10.000 rijala. To je dakle za onoga ko oskrnavi jemensko parče platna ili neko drugo parče platna drugih država, pa makar se radilo o platnjima koje nose simbol kršćanstva, iako je dobro poznato da poslanik sallallahu s.a.v. ne bi ostavljao stvari u obliku krsta, a da ne bi dakle izobličio i izmijenio njihov oblik. A šta je sa onim ko skrnavi Allahovu kuću? koliko je njegov, kolika je njegova kazna u jemenskom zakonu, to nam pojašnjava 261. tačka u kojoj stoji, kažnjava se zatvorom, čije trajanje ne smije proći godinu dana, ili novčanom kaznom, koja neće preći 2000 rijala, onaj ko skrnavi i obeščasti mešđi. Ko skrnavi i obeščasti mešđi. Dakle, 10.000 rijala za skrnavljanje zastave sa obilježjem krsta, a 2.000 rijala za skrnavljanje, za skrnavljanje meštida. Draga braćo, ovo je samo jedan primjer mijenjanja šarijata od strane arapskih vlada, koji sam po sebi izvodi iz vjere, jer se radi o zakonodavstvu koje je oprešno šerijatu. Pa gdje su tek ostali primjeri? Gdje je primjer propisivanja kazne za krađu, za potvoru, za uzimanje kamate, ako se uopšte ispominje kamata kod njih kao haram u njihovim zakonicima? za potvoru, za pijenje alkohola, za ridde, odmetništvo i drugi šerijatski propisi koje su oni izvitoperili i zamijenili za za laičke, za laičke propise. Zamijenili, dakle, za, za laičke propise. Dakle, ako bi sve to navodili, draga braćom, odulilo bi se, a samo, dakle, zbog ovog jednog propisivanja, kako smo vidjeli, i citata u Leme, a neki oni su prenijeli koncenzus, se izlazi za Allahove dželjavala vjere, a kako ako se svemu tome dodaju, dakle, ovi drugi primjeri i drugo zakonodavstvo. Tako dakle, da ovim stvarima, ovim primjerima, arapski taguti izlaze iz Islama po pitanju ove mesele na nekoliko načina. Prvi način, a to je ostavljanje Allahova dželjavala propisa, zatim nakon toga drugi kufr, a to je mijenjanje Allahova dželjavala propisa za laički, treća stvar, a to je propisivanje ili ne, zakona koji je oprečen Allahom vala zakonu i na kraju suđenje po tom laičkom, suđenje po tom laičkom zakonu kojeg su propisali i e, donijeli u zamjenu za u zamjenu za šarijaski. Allah se smilovao šejhu, šehidu, takvim ga smatramo, Allah najbolje zna, šejhu Abdullahu Azamu koji kaže, oni koji propisuju mimo onoga što je Allah objavio, su kjafiri, pa makar klanjali, postili i uspostavljali vjerska obiležja. A zakon kojim se sudi u časti, krvi i metku je taj koji precizira identitet vladara po pitanju kufra i imana. I kaže isto tako, rahime ta'ala, niko neće propisati neki lajički zakon, a da mu kroz glavu neće proći da je taj zakon bolji od Allahova u tom periodu. periodu. To je očit kufr, u kojeg neće posumnjati niko sledbenika ovog milleta, ove vjere. Nema nikakve razlike. Obratite pažnje na ove riječi šeha Azama. Nema nikakve razlike između onoga ko kaže da sabah namaz ima tri rekata i onoga ko kaže da je kazna ubice godinu dana zatvora. Dakle, kakva je razlika, kakav je propis onoga ko kaže da sabah namaz ima tri rekata, takav je dakle kjafir, osim ako ne zna pa da se pouči. Dakle, kaže šeha Azama, Isti je propis u kufru između onoga ko kaže da saba namaz ima tri rekata i onoga ko dakle umjesto ubijanja ubice kažnjava godinom dana sa godinu dana zatvora. Pa kaže da je šeha Azam, nema nikakve razlike između onoga ko kaže da je kazna zinalučara zatvor od šest mjeseci i onoga ko kaže da je post mjeseca Ramazana zabranjen ljudima. Završen citat šeha Azama iz knjige Mefhumul Hakimije fi fikri ešehid azam 14. 14. stranica. Pogledajte dakle kako je šejih azam izjednačava u kufru između onoga ko kaže da je post mjeseca Ramazana zabranjen ljudima, a dakle nema sumnje da su svi složni da je to kufr, i dakle onoga ko za zinaluk propiše kaznu zatvora od šest, od šest dakle mjeseci. Takođe prethodio je citat šeha Ali Hudajra koji je rekao učenjaci neždanske dave su od vremena šejha Muhammada ibn Abdil Vahaba pa do dan dana složni bez izuzetka da se ne opravdava širkom, da se ne opravdava džehlom u velikom širku. Onaj ko zakole u nečije drugo ime ili traži pomoć od mrtvi ili posveti bilu koji vidi badata nekom drugom mimo Allahu ili učestvuje u zakonodavstvu, oni ga nazivaju mušikom, pa makar bio džahil, mute ili pak mukallid, slijepi sledbenik. I svega navedenog, draga braćo, vidimo da je mesela zakonodavstva, koju danas u velikoj mjeri upražnjavaju vladari u muslimanskim zemljama, mesela oko kojeg nema razilaženja među lemom ehlu sunneta, to je da se radi o velikom širku i kufru. Stoga se postavlja pitanje, zbog čega zijad, kad god se govori o kufru, kufru vladara današnjice, i kao glavni dokaz navodi mesela zakonodavstva koju smo spomenuli, zbog čega ostavlja tu meselu za obilazije, i pojašnjava meselu nesuđenja po Allahovom zakonu u kojoj ima detalja i koja može biti i veliki i mali kufr kako smo spomenuli. Ono radi čega smo mi prvenstveno protekvirili vladare jeste prva stvar, iako vjerujemo da su postali nevjernici zbog druge stvari, zato što se ne radi o nesuđenju šarijatom u konkretnim situacijama i meselama, kako to spominju učenjaci kroz citate koje smo spomenuli, o tome kada nesuđenje po šarijatu biva mali kufr, već sude u velikom i malom mimo šarijata, a suđenje šarijata su sveli na meselu nasljedstva i braka. Usto to, nijednim gestom, niti postupkom, ne vidimo da vladari osjećaju da su krivi tim postupkom, da zaslužuju kaznu, naprotiv oni svoje zakone nazivaju pravdom, svoja ministarstva nepravde nazivaju ministarstvima pravdom, ministarstva dakle suđenja, kažnjava i svako ko se njima suprostavi i prekrši i obavezuju ljude na suđenje tim zakonima. Pa da li je to stanje osobe koja osjeća da je grešna i koja zaslužuje kaznu zbog svog postupka? Šeh Salih el-Munadžid, navodeći konkretne primjere velikog kufra u nesuđenju ponovno što je Allah objavio, kaže navodi primjere pa kaže uklanjanje šarijata i poništavanje rada po njemu, kao što je uradio Kemal Atatürk u Turskoj ukidanje šerijatskih sudnica, to je dakle ono što su radili vladari današnjice, ako, dakle, ne svi, onda, dakle, u, u velikoj većini. Zatim kaže dalje, nametanje laičkih suda radi presuđivanja među ljudima, poput italijanskog, francuskog, njemačkog i drugih laičkih zakona, ili njihovo miješanje sa šerijatom, kao što je to uradio Džingis Han sa svojom knjigom Jasijek, koje je sastavio iz više izvora. Učenjaci su ga zbog toga protekvirili. I ovo je dakle ono što su radili vladari danas. Zatim kažem, ograničavanje uloge šariatskih sudnica i njihovo svođenje na sud samo na mesele braka, razvoda i nasljedstva. I ovo je ono što su taguti uradili. Podizanje, osnivanje lajičkih sudnica. I to su uradili. Izlaganje šariata na glasanje u parlamentu. Pogledajte koju situaciju šeheh Moneđid spominje kao veliki kufr da se iznese šariat na glasanje u parlamentu. Da li se glasati za šariat ili ne? Kaže, to ukazuje da njegovo praktikovanje zavisi od mišljenja većine deputeta. Zatim, svrstavanje šarijata u drugostepeni izvor ili pak u prvostepeni uz postojanje drugih džahilijetskih izvora. Šta više njihov govor da je islam glavni izvor zakonodavstva je veliki kufr jer ukazuje na dozvoljenost propisivanja iz drugih izvora. I ovo što se ono nalazi Isto tako u arapskim zakonicima gdje kažu islam je glavni izvor. Šta ovo znači? Ima i drugi izvora. I ovo je da kaže šejh Muneđid svrstao u veliki kufr. Zatim kaže, naglašavanje u zakoniku na vraćanje međunarodnom zakonu ili naglašavanje u sporazumima da se u slučaju spora vraća to i toj džahilijeskoj sudnici ili tom i tom džahilijeskom zakonu. To su primjeri velikog kufra koje, dakle, skoro sve vidimo prisutnim dakle u manjoj ili već većoj mjeri u dakle kod arapski kod arapski vladara. A ova feta je preuzeta sa šejhovog oficijalnog oficijalnog sajta. Rezime, draga braćo, svega što smo spomenuli ovo meseli jeste sledeće Propisivanje zakona oprešnog Allahovom šerijatu predstavlja veliki kufr i širk. Pa makar se radilo o propisivanju jednog propisa oprešnom šerijatu, poput onoga ko za zinaluk ili krađu, propiše zatvor od nekoliko mjeseci ili godina. Drugo, nesuđenje po onome što je Allah objavio može biti veliki, a može biti mali kufr. Treće, nesuđenje po onome što je Allah objavio će biti mali kufr u situaciji kada vladar ili sudija ne presudi po šarijatu u određenim eselama pod uvjetom da u osnovi vlada i sudi šarijatom, da priznaje da je zbog nesuđenja po šarijatu u tim situacijama grešan i da zaslužuje kaznu, i da priznaje da je Allahov šerijat bolji u tog i svim drugim propisima. I četvrta stvar, nesuđenje po onome što je Allah objavio u konkretnim situacijama, uz priznavanje da je takav postupak grije, radi kojeg se zaslužuje kazna, ne postoji danas kod vladara. Stoga su vlasnici, vlasnici lajiških zakona, džahilijetskih sistema i zakonodavstva, kako kaže šeht Sulemana Ulvan, citiram, kjafiri zbog nesuđenja po onome što je Allah objavio, kafiri zbog mijenjanja Allahova šarijata i kafiri zbog suđenja tim džahilijetskim sistemom. Citat je iz Al-đelesatul je umije 17. stranica. Stoga, nakon ovih citata uleme u ovoj meseli, kao i primjere zakonodavstva oprečnog šarijatu iz zakonika današnjih vladara, a koliko je samo drugi koje nismo spomenuli, a koji su oprečni šarijatu, kažem, zar nije vrijeme da zijad i daje koje se slažu sa njim u njegovom stavu, da prestanu da brane kufr današnjih vladara. Zar nije vrijeme da svate da je onaj koji tekfiri zbog pomenutih stvari postupio shodno Allahovoj knjizi, sunnetu poslanika sallallahu alaihi vseleme i govoru učenjaka, te da će zbog ovog stava biti nagrađen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nije vrijeme da svate da je etiketiranje tekfirovcima i haridžijama oni koji tekvire vladare zbog pomenutih stvari, zulom i nepravda za koju će biti pitani pred uzvišenim Allahom. Zar nije vrijeme da svate da svojim postupcima i govorom upadaju u kontradiktornost, jer s jedne strane brane tekvir takvih vladara, a s druge strane podržavaju, koliko je nama poznato, revoluciju arabskih naroda. Ako je svrgnuti egipatski predsjednik bio musliman, onda su se, onda su, onda su se egipćani koji su se pobunili protiv njega, onda su oni postali Haridžije zbog pobune protiv legitimnog vladara, vladara muslimana. Ako je sadašnji jemenski predsjednik musliman, onda morate reći za jemence koji su se podigli protiv njega da su Haridžije. A ako pa kažete da su ovi vladari koje smo spomenuli kjafiri, stoga oni koji su se pobunili protiv njih nisu Haridžije, onda vas pitamo koja je razlika između svrgnutog egipatskog faraona i sadašnjeg klimavog jemenskog predsjednika, koja je razlika između njih i drugih predsjednika i kraljeva? Zašto su ovi prvi nevjernici, a drugi muslimani, kada da gotovo i nema razlika u njihovim zakonicima, kako smo to vidjeli, kada svi u manjoj vjeru ili većoj mjeri prijateljuju sa kafirima na način koji izvodi iz vjere i rade druge stvari koji izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Stoga, kaže šejih Suleiman el-Ulvan, onima koji brane vladare zakonodavce, kaže, a što se tiče oni koji opravdavaju ove zakonodavce, koji su okrenuli leđa od Allahove vjere, pa ih brane time da oni izgovaraju la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, kažemo, munafici koji su u zadnjem katu džehennema izgovaraju šehadet, klanjaju poste i obavljaju hađ, ali im to ne koristi. Oni koji tavate oko grobova klanjaju, njima i zavjetuju kolju njihovo ime, također izgovaraju šehadet. Oni koji su rekli, nismo vidjeli poput ovih naših karija, već i stomaka, lažljivih jezika i strašljivih prilikom boja, cijeleći time na poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i ashabe, pa je potom sišao Kur'an, pojašnjavajući njihov kufr, i oni su izgovarali šehadet, klanjali, postili i borili se na Allahovom putu. Rafidije koji psuju ashabe, i zagovaraju otpadništvo Ebu Bekra, Omera, Osmana i iznose potvore na Išu, također izgovaraju šehadet. Sahiri i vračari, gatari, izgovaraju šehadet. Benu Ubejdel Qaddah, poznati kao Fatimije, su izgovarali šehadet, klanjali i gradili mesvide, ali se ummet pored toga složio kod njihova kufra i otpadništva od ine Islama. Ovo je, ovo je stvar koju znaju studenti, početnici, a kamoli veliki učenjaci. Stoga je opravdanje za tekvir oni koji su zamijenili Allahov šarijat zbog toga što oni izgovaraju šehadet samo obmana, skrivanje suštine i doprinos u produženju širka, da se dakle i dalje ostane ovaj širk na zemlji i produženju ljudskog zakona umjesto šarijata, završen citat iz dakle El Jalesatul je umije 17. stranica. I kaže šeji Suleiman al-Ulvan, govoreći o razlozima radi kojih određenih ljudi brane današnje vladare, pa kaže – oko ove vrste, oko zakonodavstva, se raspravlja veliki broj suvremenjaka, te govore kako je to kufr mimo kufra, dakle mali kufr, a govor oni koji kažu da je to kufr, svrstavaju govor Haridžija i brane vladare koji zakonodavce donose zakone oprečne Allahovom šerijatu i opravdava ih na način koji ne opravdavaju nosioce znanje i branitele teuhida. To može biti iz više razloga. Zašto to rade? Pojašnjamo nam šejh Suleiman pa kaže prvi razlog možda je povod toga strast ili šeitan. Drugi možda je razlog toga džehl o suštini ove mesele i njeno nepoimanje u potpunom obliku. Treće, možda je povod toga i ža, murđizam, jer određene zabludjele skupine ne tekvire zbog ostavljanja dijela udova u potpunosti, a to je mezeb ekstremnih džehnija i muržija. Četvrto, a možda je razlog toga te te'vil, to je da oni u ovoj meseli imaju tevila, to je ono do čega ih je dovelo njihovo znanje i ištihad. A ako je tako, onda su opravdani u tome, pod uslovom da se radi isključivo o ištihadu i tevilu. Ali u takvoj situaciji nemaju pravo da druge optužuju haričizmom, kada se oni, to jest oni koji ono optužuju za harižije, da su harižije, pridržavaju Allahove knjige i konsensusa koje krenuju se najveći učenjaci, završen cita, cita šeha Sulejmana, iz njegove knjige Šerhu, šerhu teđridi et tauhid. Na kraju, vrlo je bitno napomenuti da se mora napraviti razlika između zakonodavstva i administrativnog sistema. Zakonodavstvo nije poput administrativnog sistema koji se postavlja radi preciziranja poslova službenika, očuvanja njihovih prava i određivanja njihovog radnog vremena, odmora i tome slično. Uređuju poslovi vezane za trgovinu, trgovačka mjesta, zatim transport, putovanje, vađenje ličnih karti, pasoša i tome sličnih stvari koje Allah dozvolio svojim robovima da ih uspostave. Allah je dozvolio uređivanje, propisivanje i štihad u ovim stvarima koje predstavljaju administrativno uređenje i opću korist koju Allah prepustio dakle, svojim robovima. U ove stvari potpadaju i ta azir kazne, a to su kazne koje su prepuštene ocjeni kadije ili vadara, a nisu kazne koje su had, to jest kazne koje su precizirane šerijatom. Sve to nema veze sa zakonodavstvom kojim se mijenjaju Allahove granice i precizirani propisi kojim se ohalaluje haram i oharamluje, oharamluje halal. Dakle, postoji razlike između ove dvije stvari, kako dakle ne bi, neko ne bi lovio u mutnoj vodi, pa da nas nakon to, pa da nakon toga kaže, dobro, ako je zakonodavstvo kufr dakle ili širk, kakav je propis oni koji dakle, donese zakon o izdavanju lišnjih karti, o izdavanju pasoša, o izdavanju izvoda za matrične knjige uh, e, matrične knjige rođenih, venčanih i tako dalje i tako dalje. Sve to potpada pod administrativni sistem koji je Allah subhanahu wa ta'ala prepustio sa svoj, svojim robovima i koji ne predstavlja kufr pa makar u dakle tim administrativnim sistemima i bilo nečega što je dakle što je što je haram. Ovim, dakle, draga braćo, završavamo govor o ovoj trećoj krupnoj meseli, meseli nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Ostaje nam da sutra uz Allahomu vala pomoć odgovorimo na šubhe u ovoj meseli, šubhu riječi koje se pripisuje Abdullahu ibn Abbasu, da je rekao za nesuđenje po onome što je Allah objavio, da je to kufr mimo kufra, također postupak neđašije, rahimeullahu ta'ala, sada na taj način da dakle, završimo ovu dakle meselu, opet kažem, ovo je sve u kratkim crtama, jer su učenjaci u ovome pisali i zasebna djela, ali dakle, zbog skučenosti vremenom, mi izdvajamo najbitnije stvari i ukazujemo na, na najbitnije propise. Allaha subhanahu wa ta'ala, molim da se ukoristimo onim što smo večeras čuli, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učini od pomagača teuhida, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da od toga, od toga da budemo branioci kufra, širka i tendida, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijedjenje, a da nam batil prikaže batilom i učini što dalim od, nje, od, od njega, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas objedini na istini. Akulu kavli hada, wa astagfiru Allahe li ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم دعوا سواكو dobro. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم مبين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين